สาธุ สาธุสาธุอัจพิโตปกตะอัตมีทิวโสเอวะรูปโปโอพนโตทิวโสพุทเทนะมกวตาปัญญตัสตะธรรมสาวนัะเยวะกัตถายะอุปาสตะอุปาติกานังอุโปจตตะกตาโลโหติอันธรรมยังพนโตสัพเพทัสมาทตา ตัตตะภะคะวะโตธรรมานุธรรมะปฏิปัติยาปูชนทายะอิมันจรติงอิมันจติวสังอัตถังคัสมนาคตังอุโปสถังอุปวัติสามาติกาลปริเฉทางกตวา ตังตังเวรวิจิตาจิตาอุตวาสกัจจังอุโปสถังสมาธิเยยามะอิติสังหิอุโปสถังสัมปตานังตังทิตังมานิรัตตังโหตุ ขอประกาศเรื่องเรื่องทางที่จะสมาทานรักษาโวสดอันพร้อมไปด้วยองค์แปดประการ ให้สาธุชนที่จะตั้งจิตสมาทาน ทราบทั่วกันก่อนแต่สมาทานในบัดนี้ โดยวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่แปดแห่งปักมาถึงแล้ว ก็และวันเช่นนี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้มาประชุมพร้อมกันฟังธรรม และเป็นการที่จะรักษาโพสดของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเชิญเชิดเราทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดการว่าจะรักษาโพสดตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ แล้วพึงทำความเน้นโทษนั้นเป็นอารมณ์ อย่าให้มีจิตทุ่งสร้างลงไปที่อื่นพึงสมาทานองค์โบสถตั้งแต่ประการโดยความเคารพ เพื่อจะบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อันหนึ่งชีวิตเราทั้งหลายก็ด้อยู่รอดมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยร่วงไปเสียเปล่าจากประโยชน์นั้นเลยมะยังพันเต ติสรเนนัสหะอัตถังคสัมนาคตัง อุโปสถังยาจามาอุติยมปีมะยังพันเต ติสรเนนัสหะอัตถังคสัมนาคตัง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 ธัมมังสระนังคาจามิสังฆังสระนังคาจามิทุติยมปีพุทธังสระนังคาจามิทุติยมปีธรรมังสระนังคาจามิทุติยมปีสังฆังสระนังคาจามิ ะเทียมปีพุทธังสระนังกัจจามิตัดยามปีธรรมังสระนังกัจจามิตัดยามปีสังฆังสระนังกัจจามิติสระนาคมานังมิติตัง ทานาติปาตหาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิทานาติปาตาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทาเว งสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวา สุราเมริยะมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานิสิกขาเมรยะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานิสิกขาโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยานิสิกขาโภชนาเวรมณี นาจจาคิตาปาทิตาวิโชกัสสนามาราคันทะวิเลปนาทาลนามันดานาวิโพชนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิยคิตวาทิตาวิสุกัสสนามาราคันทะวิเลปนาทาลบะโนวิโพชนาทานาเว อุจจายะนมหาสยนาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิามิอุจจายะนมหาสยนาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังกัมนาคตังโมตังอิมันจาระติงอิมันจาทิวสัง สัมมาเทวะอภิรักษิตุงสัมมาทิยามิข้าพเจ้าทั้งหลาย จะขอน้อมรับอุโบสถศีลอันขอไปรองแปดประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติแจ้งตังไว้ดีแล้ว จะเก็บรักษาไว้ให้ดีเม่ขาด มีให้ทำลายตลอดชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งขอกุศลผรบุญส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยนำไปสู่พระทิพพาน ในอนาคตการเบื่องหน้านี้เทิน นิระสังานิอัตตาสิโวสถาสิราวเชนาชาตุกังกตวาปมาเทนาลกิตภานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกชัมปทาสีเลนะนิพติงยันติตัสมาสีลังวิโจทายกราบพระพร้อมกันสังสมา โตสัพวาโดยทานมาวันตังปฏิวาเทตัวข้าโตพระพวตาธโมสัมมานุสวาโนพระพวโตสาว